Կիսակառույց տների շինաշխատանքներն ավարտին հասցնելու նպատակով մինչև 5 միլիոն դրամի աջակցությունը պատերազմից առաջ տրամադրվում էր միայն շրջաների բնակիչներին։ Պատերազմից հետո ծրագրում փոփոխություններ կատարվեցին, նման հնարավորություն տալով նաև Ստեփանակերտի բնակիչներին։ 2021 թվականի հուլիսի 21-ից ծրագիրն իրականացնելու լիազորությունը տրվել է տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությանը։ Ծրագիրը գործել է մինչև այս տարվա մարտ ամիսը, ասում է նախարարության մամուլի պատասխանատու Վիկտորիա Պետրոսյանը։ Քանի որ տարվա կտրվածքով տրամադրված գումարի չափը արդեն գերազանցում է մեր դիմորդների քանակին, դրա համար ժամանակավորապես դադարեցված է, սակայն շուտով անպայման կյանքի կկոչվի, որի մասին մեր քաղաքացիներին մենք անպայման տեղյակ կպահենք, որ նորից սկսեն դիմումները ներկայացնել։ Ծրագրի մեկնարկից մինչև հիմա շահառուների թիվը հասել է շուրջ 400-ի, ի սկզբանե ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում էր տրամադրել 3 միլիոն դրամ աջակցություն։ Հետո արդեն որոշվեց մեծացնել գումարը մինչև 5 միլիոն կլավան։ Այժմ նախատեսվում է ավելի բարձրացնել տրամադրվող գումարի չափը, ասում է Վիկտորիա Պետրոսյանը։ Ծրագիրը իրականացվում է փուլ առ փուլ։ Ընդհանուր 15 թվականից մինչև 21 թվականի մայիսը ունեինք 340 շահառուն։ Իսկ արդեն 2021 թվականի մայիսից մինչև դեկտեմբեր մեր նախարարության լիազորությունների ներքո ունենք 343 դիմորդ, որոնցից 45-ը ստացել է 5 միլիոնական ՀՀ դրամի աջակցությունը։ 112 շահառու ստացել են առաջին փուլի աջակցություն, այսինքն ուրեմն կես գումարը 2 միլիոն կամ 2.5 միլիոն, այսինքն ըստ շինության պահանջների։ Առաջին փուլի գումարը ստանալուց հետո շահառուն, ինչպես նշեցի, դիմում է նախարարությանը, որ արդեն գումարը օգտագործել է ըստ պահանջի, որից հետո մեր աշխատանքային խումբը այցելում է եւ ստուգում, որ համապատասխանում է իրականությանը, դրանից հետո արդեն տրվում է երկրորդ փուլի աջակցության գումարը։ Արսեն Մինասյանը ծրագրի շահառուներից է Ստեփանակերտի Աչափնյակ թաղամասում 4 սենյականոց տուն է կառուցել։ Այստեղ ապրում է Արսենի 6 հոգանոց ընտանիքը։ Ասում ասում է շնորհակալ է կառավարությանը նման աջակցության համար։ Դրամադրվող գումարը փուլ առ փուլ է ստացել։ Գումար հեի քաղաք, մեսի գործերին, ոչ բոլորը, բայց որ շապավ հեի քաղալի։ 2022 թվականին կիսակառույց շինությունն ավարտին հասցնելու համար նախարարությանն է դիմել 64 շահառու։ Շահառուների դիմումները ընդհանցավորվում են ըստ առաջնահերթության։ Քանի որ ծրագիրն ի սկզբանե գործել է համայնքներում, համայնքի շրջանակներում, ուստի առաջնահերթությունը տրվում է համայնքային շահառուներին, այնտեղի բնակֆոնդը ավելացնելու նպատակով։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ըստ դիմումների ծրագրերի հերթականության է։ Ծրագրի շրջանակներում օրերս տարածքային կառավարման եւ յենթակառուցվածքների նախարար Հայկ Խանոմյանն այցելել է ծրագրի շահառուներին Ստեփանակերտում, Ասկերանում եւ Իվանյան համայնքում։ Տեղում ծանոթացել ավարտին հասցված կիսակառույց տների պայմաններին։ Նախարարությունից նշում են, որ գերատեսչությունը հետամուտ է տրամադրվող աջակցության նպատակային օգտագործմանը։ Այդ նպատակով էլ վերահսկողական այցերը հաճախակի բնույթ են կրում։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։